50 languages. 58 viiskümmend kaheksa, 58อวัยวะ kehaosad, kehaosad ดิฉันวาดรูปผู้ชาย ma joonistan meest, ma joonistan meest เริ่มจากศีรษะก่อน esiteks pea esiteks pea ผู้ชายสวมหมวก mees kannab mütsi mees kannab mütsi มองไม่เห็นเส้นผม juukseid ei ole näha juukseid ei ole näha มองไม่เห็นหูด้วย Kõrvu ei ole samuti näha. Kõrvu ei ole samuti näha. มองไม่เห็นหลังด้วย Selga ei ole ka näha. Selga ei ole ka näha. ดิฉันกำลังวาดตาและปาก Ma joonistan silmad ja suu. Ma joonistan silmad ja suu. ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะ mees tantsib ja naerab. mees tantsib ja naerab. ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว mehel on pikk nina. mehel on pikk nina. เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา ta kannab keppi käes. ta kannab keppi käes. ขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยตะกอนับก็ใส่ลืมเบรกอเอล่ะตะกอนับก็ใส่ลืมเบรกอเอล่ะมันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็นอนตอลวยากุลมอนตอลวยากุลมแขนแข็งแรงแกตอนตุกเอวัตแกตอนตุกเอวัต ขา ก็แข็งแรงด้วย Jalat on samuti tugevad. Jalat on samuti tugevad. ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ See mees on lumest. See mees on lumest. แต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม Ta ei kanna pükse ega mantlit. Ta ei kanna pükse ega mantlit. แต่เขาก็ไม่หนาวสัน่น kuid see mees ei külmeta kuid see mees ei külmeta เขาคือตุ๊กตาหิมะ ta on lumemees ta on lumemees